Tavolino, Gigi, Leonardo, che monda, sono Giorgio, Giorgio, Oda, no, fa, stupidate, stupidate, uè, voilà, yum yum yum yum. Fa da fe, perché? Perché? che le te mangia, mangia, fettose, fettose e salame, no, anche e busse compagna, compagna e busse, così, guarda. A te, a te. Ti chiamo dopo perché sto registrando con l'Edoardo, sto registrando un disco. Ok, ciao, ciao, ciao. Chi era? Allora, era Silvia. Grazie mia mamma. Ah, se, pe, pe. Bravo papà. Bravo papà. Dai, ho finito. No. Ho finito questo conto. Quella là, il grifo rosso. Guarda, ti faccio vedere.